Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 22, 1946 Isinilang si Besa Rolando Tria Tirona sa Sampaloc, Manila. Nag-aral siya ng elementarya at sekundarya sa Centro Escolar University. Kinuha niya ang kurso na Political Science sa San Beda College ang philosophy sa San Carlos Seminary habang ang kanyang theology ay sa Mount Carmel Carmelite Monastery sa Haifa, Israel. Nag-aral din siya sa Roma para lalo pang palalimin ang kanyang pananampalataya. Inordinahan siyang pari sa ilalim ng Order of the Scalced Carmelites. Sa kasalukuyan, siya ay namumuno sa prelatura ng Infanta inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.